आयत अचो एकतालीह खां वठी चोएतालीह एकतालीह ॿाएतालीह टेतालीह चोएतालीह चारि आयतूं हे पढ़ियूंसीं हाणे इनशा ॾिसूं त हिन जी माना हिन खां अॻु में ॾिठोसीं त हज़रत यूस अल इस्लाम वटि आया पंहिंजा ई ॿ क़ैदी जेके साण गॾु आहे बादशाह जे बोर्ची खाने जा हिकिड़ो साखी ऐं हिकिड़ो मानी पचाइण वारो मानी ठाहिण वारो बोर्ची जंहिंखे चइजे ख़ब्बास ख़ुबास चइजे बेकर चइजे अंग्रेज़ी में हे ॿई ॼणा हिन ख्वाबु पंहिंजा ॿुधाया हाणे ख़्वाबु ॿुधाइण खां अॻु में असर त यूसफ हुननि खे चयो त ख्वाबनि जो तबीर अलाह खां आहे ऐं पंहिंजो मूं हिननि जो दीन छॾे ॾिनो आहे त जे मुल्कनि जो मेर अख़्तियार न कयो आहे ऐं पंहिंजो छो जो हीअ अलाह खे हिकिड़ो करे नथा मञनि छो जो आख़िरत खे नथा मञनि छो जो नबी मुदीन जेको आहे सो अख़्तियार कयो आहे इब्राहिम इसहाक ऐं याक़ूब अल जो जेके मुंहिंजा आबा इजदाद आहिनि नबी अल अलाह जा हिननि जो मूं दीन अख़्तियारु कयो आहे ऐं उनखां पोइ इहो अलाह ताला जो वॾो अहसानु आहे जो इहो तौहीद जो असांखे सेखारियो अथसि ऐं पंहिंजो नरगो असां ते यानी पोइ जेके बनी इसहक़ थींदा या बनी याक़ूब थींदा या पंहिंजो बनी साहिल थींदा या जेके बि पर ॿियनि सॼी दुनिया जे क़ौमुनि ते अलाह ताला इहो अहसान कयो आहे जो जी ख़बर ॿुधाई आहे पर पोइ घणा माण्हू नथा मञनि मतिलबु शुकुरु नथा करण पाक जो उन खां पोइ सिया साहिबीअ सिजनि मुखातिबु थियो पंहिंजे हिन अॻ में मुखातिबु हो पर मतिलबु त हाणे वरी हुनजो नालो वरितईं त मुंहिंजा क़ैदी साथी हो हाणे साथी माना हिकु जहिड़ा असीं ताईं हिकु जहिड़ा हींअर क़ैद में आहियूं त क़ैदी हालति मज़ा आहियूं सभई पोइ उन करे हुनखे मुखातिबु थी पोइ हुनखे सबक़ु ॾिनाईं त भई अलाह हिकिड़ो वाहिदुल कहार सुठो आहे या घणा जेके आहिनि से हुजनि हुनजा माण्हू माण्हू जिन खे माण्हू पुॼींदो हुजे पोइ इहा ॻाल्हि करे ऐं पंहिंजो हाणे ख़्वाब जो तहवी ॿुधाईनि एकेतालीह नंबर आयत में त तव्हां जेको ख़्वाबु ॾिठो ॿिन्ही ॼणनि उन मज़ा अमा अहद कुमा तव्हां मञा अमा अहद कुमा तव्हां मञा हिकिड़ो जेको आहे हिकिड़ो माना ज़ाहिर ज़रूर खे पधिरो हूंदो त भई कहिड़े अघु हल्के या कहिड़ो उहा आहे अमाद कुशी रब हू ख़मर आहे त उहो पीआरींदो पाणी पीआरींदो पीअण जी शइ जेका बि आहे पोइ हाणे शराब चइजे शराब खे ख़मर ख़मर हिते लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो आहे ख़मर ई माना उहा जेका शइ मदोश थी करे पाण जेके अंगूर आहिनि में ख़ुदि ख़मरियत थोरी आहे पर उहो अंगूर हलाल आहे ऐं अंगूर जो जेको फर्मेंटेड जेका शइ अल्कोहलिक थी थी वञे जंहिं मथां पोइ दिमाग़ इंसान जो जेको आहे सो उन अख़्तियार खां निकिरी थो वञे हलियो उहो ख़मर यानी उहो ख़ुमार थो थी वञे हलियो मतिलबु त ढकिजी थो वञे हलियो खुमर जी माना आहे जेको दिमाग़ खे ढके छॾे इन करे उहो हराम आहे जेको छो दिमाग़ु असांजे शरीयत में हराम आहे अॻियुनि शरीयत में हराम न हुयो तव्हांजो यानी जेके पैगंबर हुआनि ते हराम हो पर उहो मञाऊं कोन थिए पोइ वेठे पीताऊं पोइ पोइ ख़ैरु आहे ॻाल्हि मिड़ी हली थी पए पर पोइ नज़र जेके हुया यानी हज़रत ईसा साल सां नज़र हो या सैमसंग नज़र हो या फलाण नज़र हो त उन्हनि ते ॼण बाक़ाइदे हरामु हुयो ऐं माना तौरात में बि ऐं ॿियनि किताबनि में बि हुननि जे लाइ आरामु हो या बाइबिल जे किताबनि में आरामु हो ऐं ॿिया जेके नशे जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि त फलाणा फलाणा जेके कबीला हुआ उहे कोन पीअंदा हुआ उन्हनि अलाह ताला हुनजी रहमत हुई हीअ हुई पर पोइ अहिड़ो जेको असां वटि फ़र्म जेका हिन मोहम्मद सलाहु जी शरीत में आयो जेको सूरत अलमाहिदा में हुकुम जेके पंहिंजो पहिरीं पहिरीं सूरत बकर में हुकुम आहे त हिन में फ़ाइदा बि आहिनि नुक़सान बि आहिनि हिन खां पोइ सूरत कहिड़ी निसामे छा हुन में आयो त वेझान दातखरबुज़ सला थो अंथम सुकारु आहे उनखां पोइ जेको हुकुम आयो त पंहिंजो ख़मर ऐं मैसर ऐं अलज़ाम अज़लाम अज़लामी फलाण चार ई जेके आहिनि से हराम आहिनि पोइ हीअं न करियो हीअं न करियो हीअं न करियो पोइ टे चारि पंज सत आयो तियूं यकियूं हिक ॿिए जे मुसलसिल हुन में पोइ हराम थी वियो आहे हिन शरीयत मोहम्मद मुसफ़ा सलाहु सम्झी हाणे जेकॾहिं को पीए थो त उहो पंहिंजे मतिलबु त हुनखे ख़बर आहे त आउं हराम थो पियां ऐं ख़बर आहे त ॾोह थो करियां ख़बर आहे त गुनाह थो करियां हीअं कोन बसि ऐं पीआं पियो मूंखे सवाबु मिलंदो ऐं जनत में ऐं हलियो वेंदुसि पोइ हुते मतिलबु तूं ॻाल्हि इहा ॾुखी आहे पर जेके माण्हू पीअनि था पोइ हाणे छा थो छा थो करे सघिजे पर हराम आहे हराम शइ हाणे साॻी ॻाल्हि पंहिंजो ग़ालिब ग़ालिब खां पुछियो अंग्रेज़ जो वक़्तु एटीन सेवनटी फिफ्टी सेवन में अरिड़हं सौ सतवंजाह में जॾहिं बलवो पियो थियो पोइ हिनखे पकड़ियो अंग्रेज़नि पोइ हुन खां पुछियो तूं मुस्लमान ई कार कहिड़ा आहीं चई अधु काफ़ मुस्लमान ऐं अधु काफ़र आहे जेकी महिल माना अधु मुसलमान अधु काफ़र पोइ जेको पालन हुयो हुन वक़्तु असां वटि सिंध में बि रही चुको हुयो उन पुछियो हुन खां ईअं था चवनि पोइ चवनि पंहिंजो ऐं इन करे पंहिंजो अधु मुस्लमान आहियां अधु काफ़र आहियां हिन करे जो ऐं शराब पीआं थो ऐं सूअर कोन थो खावां सूअर कोन थो खावां मतलबु ॿई शयूं आहिनि पर अधु उहो अधु हूअ ऐं हिकिड़ी खावां थो हिकिड़ी कोन थो खावां शराब पीआं थो हिन करे काफ़र आहियां हिकिड़े माना में काफ़र त कोन्ह चई पाण खे भई अधु मुस्लमान आहियां कीअं आई जी इहा मतिलबु त हाणे माण्हू जेके आहिनि पीअंदा हाणे अलाह ताला जो हुकुम जी ना ना फरमानी करे पंहिंजे पाकिस्तान में हाणे घणो थी वियो आहे हलो मूंखे ख़बर पइजी वई आहे पर माण्हू ॿुधाईंदा भई सभई माण्हू वेठा पीअनि उहे जेके कुझु मतिलबु त चङनि माण्हुनि जा औलाद जेको आहे उअसि उहे वेठा पीअनि शराब हीअ थो थिए हू थो थिए हथ हाणे पंहिंजे था ठाहिनि मिर्स मुसीबत ऐं पंहिंजो उहो जेको आहे सो हुन में वरी उहा बि कोन्हे जो सिहत जे लाइ बि ॻाल्हि कोन्हे बसि दब दॿ दब दबा लॻी पिया पोइ झकु मरियो वञण लाइ जवानी में ई भेण सां मुसीबत वॾी आहे त रब पाक जे जंहिं शइ खे हराम कयो आहे बहरहाल इहा ॻाल्हि कईसीं पोइ हाणे पाकिस्तान में सिंध में हींअर घणा माण्हू जे ॿारियूं बि पियनि था बसि पोइ वरी को हुन वटि वेंदो वॾेरो वॾेरो ई हू त पोइ हुन जे लाइ ख़ासि तरह सां वञी अलाए छा वठी ईंदा हुआ त तव्हां इहो वञो मुहैया कनि था पाण इहा पिट जे करे पइजी वई हली तव्हांखे ख़बर ख़ौफ़ ख़ुदा जो न आहे पोइ हाणे छा कजे भला वॾा वॾा माण्हू पिया सभई सभई मुसीबत जेके आहिनि पियनि था पोइ हाणे राकराम करे पंहिंजो पोइ इहा ॻाल्हि ईअं पोइ हाणे ख़मर जी ॻाल्हि खां अॻिते था वधूं पंहिंजो उहो अची वई ॻाल्हि ते करे पर बहरहाल हुनखे चवंदो आहे ख़मर पंहिंजो जेको जंहिं जेको आहे साकी सो वेंदो पंहिंजी जॻह ते पर उहो जेको आहे पंहिंजो ख़ूब मानी पछाण वारो बोरची जेको आहे सो उहो टंगबो पंहिंजो पर हाणे हिन में हिकिड़ी चङाई ॻाल्हि इहा आहे अरत यूस वारे आलाम हुनखे ॼण ॿुधायो तॾहिं असां ॼण तव्हांखे करियूं था त हुन ॿई ईमान आंदो हूंदाऊं हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम जी ॻाल्हि ते ऐं जेको मरी वियो सो पोइ ईमान ते मोह हूंदो रब पाक खां मतिलबु ते ॿियो हाणे छा थो करे सघिजे सघेव असां वञी हुनखे खोटे ऐं पुछी त कोन था सघूं तूं ईमान ते मोहे की न पर पोइ मतिलबु हा मिड़ी तव्हांखे ज़न हुस्न ज़न रखणु जेको आहे सो सुठो आहे चङाई जो ख़्यालु रखणु सुठो आहे त हुनखे ॿुधायईं ही तुंहिंजो हाल हीअ आहे तोखे जेको फांसी मिलंदी हाणे मसरूब कंदा ऐं तुंहिंजो पखी जेके आहिनि खाईंदा हाणे पखी छो था खाइनि अॻे क़ौमुनि में ईअं हूंदो ऐं हाणे बि ॾिसो त हींअर थिए थो पियो त लाश जी बेहरमती भई ठीकु आहे तव्हां हिकिड़े माण्हू खे सज़ा ॾिनी मसलूब कयो अञा हुनखे टंगे छॾींदा टंगे छॾींदा उहो सत ॾींहं जेको आहे पियो हूंदो हुते या केतिरा ॾींहं पियो हूंदो लाश हुनजे माइटनि खे खणण जो हुकुम न आहे अहिड़े क़िस्म जो हाल थिए थो असां वटि हजाज बिन यूसुफ़ जेको हो हुनजी हज़रत अब्दुला बिन ज़ैद हज़रत अब्दुला बिन ज़ुबैर जेको उहो मखीअ जो वञी हुकूमत थियो मतिलबु त हुन मुंहिंजी हुकूमत खे कोन थी मञई मुमई जे पोइ हुनखे टंगियो पंहिंजे हजाज बिन यूसुफ़ ऐं हुनजो लाश जेको आहे सो पियो हुयो केतिरा ॾींहं पोइ हज़रत उमर अब्दुला बिन उमर हुते लंघियो हुनखे चयईं मुखातिब थी मतिलबु लाश खे हज़रत अब्दुला बिन ज़ुबैर जे जल्दी अलाह ताला अलाह ताला जो बानू हुयो बंदो हुयो निमाज़ूं पढ़ंदो हुओ रोज़ा रखंदो हुओ वरी मतिलबु तखवा परहेज़गारी वारो माण्हू हो ऐं जजात बिन युस खां हज़ार दफ़ा सुठो हुयो पोइ पोइ हुनखे चई ॾिस त कहिड़ो त सुहिणो लॻी त तूं चङ जी थो मूं त तोखे चयो त ईअं तूं न कर पर हीअं न कर हीअं न कर बहरहाल पोइ <clears throat> इहा ॻाल्हि जॾहिं हुन ॿुधी हजाज बिन यूस पोइ हुनजो मुखालिफ़ु थियो बहरहाल पोइ इहो वॾो क़िसो आहे <clears throat> ऐं हज़रत अस्मा बिनत अभी बखर हली अलाह ताली आहे न कहिड़े नमूने सां हुनखे मुखातिबु थी आहे कहिड़ियूं ॻाल्हियूं तमामु हिकिड़ियूं ॿई सुहिणियूं रिवायतूं आहिनि त हुनखे छा चयाईं पोइ जॾहिं वञे पियो हज़रत अब्दुला बिन सुबैर आख़िर में शहीद इहो अजात बिन यूस हुनखे घुरायो अस्मा बिनत अब्दु अबी बखर खे त मूं वटि तूं अचि पंहिंजो त हुन चयो त आऊं तो वटि कीअं ऐं असा नबी जे मुंहिंजे घर वारनि वञा आहियूं असीं असां शर्फ़ न आहे जो असीं तो वटि अचूं पोइ बहरहाल हुनजी जेका गुफ़्तगु आहे उहा बि तमामु हिकिड़ी सुहिणी गुफ़्तगु आहे इहे ॿई पै पैसेजिस जेके आहिनि से स्ट्रीम सां पढ़णु खपनि हिन बहरहाल त अहिड़ी बेहरमती कनि था माण्हुनि खे पोइ शर्म न ईंदो आहे भई तव्हां मारे छॾियो ठीकु आहे ख़तमु आहे हुनखे पूरे छॾियो न माण्हुनि खे टंगे छॾींदा पोइ इहो ॼण फिरोन बि हिनखे टंगे छॾियो मोलाई खे पोइ पियो पखियुनि खां टंगे छॾियऊं ॿार जेको बोर्ची हुयो पोइ हाणे पोइ हुनखे उहो हज़रत यूसुफ अलाम चयो त हिकिड़ो तव्हां वञा टंगबो ऐं हिकिड़ो तुंहिंजो हीअं थींदो हाणे बसि ख़ुदि ई हाणे उन वक़्तु को छा चयईं या छा न चयऊं हुननि माण्हुनि ॿिन्ही त असां को पंहिंजो के मुफ़सर चवंदा हुननि चयो भई असां मिड़ी भोग कयो असां मिड़ी ॻाल्हि कई इहा ॻाल्हि ख़्वाबु असां ॾिठो कोन या हीअं कोन कयो अहिड़ो मतिलबु मुफ़सर था चवनि पोइ हाणे हुननि चयो या न चयो पर उते हज़रत यूस अलाम चए थो कुदियल खुदियल अमरु लज़ीफ़ी तस्तियल हीउ अमर जेको आहे हीउ मामिलो जेको आहे हीउ मामिलो जेको आहे सिंधी में मामिलो मामिलो जेको आहे तव्हांजो अमर हुकुम जेको आहे सो क़ज़ा थी चुको आहे यानी हीउ डेस्टन इट हैज़ बिन डेस्टन प्रीडेस्ट फॉर यू इट हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर ऑर्डेंड बाए अलाह अलाहन ताला इहो हुकुम थी चुको आहे हाणे इन तव्हां हिकिड़ो लफ़्ज़ इहो कंदा हलूं त कदा ऐं कद्र जी जंहिंखे अलाह ताला ॿुधाए तंहिंखे ॿुधाए सघे थो ज़ालिक मेन अंबा ग़ैब ही ग़ैब जूं ख़बरूं आहे नूही इलाइक़ु द्वारा रसूल हीअ असां हुते वही था करियूं अहिड़े नमूने सां नबी जेके हुआ उन्हनि खे जेका अलाह ताला ख़बर ॿुधाइणु चाहे त उहा ॿुधाए सघे थो हाणे असां ॾिठासीं मौजा हज़रत यूस अलाम जूं हीअ मौजा हीअ मौजा हीअ मौजा हेसि ताईं जेल ताईं हाणे पहुतो आहे पर आईंदे बि ॾिसंदासीं हिते हिननि खे चए थो कुदियल अमर लज़ी फी हीअ दस्तफ़्तियान हीअ अमर जेको तव्हांजो आहे सो कज़ा थी चुको आहे इहो थींदो बसि थींदो थींदो ई थींदो यानी आऊं तव्हां भले मञो हा न मञियो तव्हां चयो था असां भोग कयो या हीअं मिड़ी ॻाल्हि कई मिड़ी छा कयोसीं पर तव्हां जंहिं मत मतिलबु पुछियो आहे सो ईअं कज़ा थी चुको आहे अलाह वटि जे किताब में ईअं लिखिजी चुको आहे हाणे हिनखे कीअं ख़बर पई हीअ जेके पैगंबरनि जे इल्म खे नथा मञनि त बसि हुनखे इल्मु ग़ाइबु कोन्हे हिन खे हीअं कोन्हे उहे असां जहिड़ा आहिनि उहे असांजा ॿाहिरि वॾा नंढा हीअ थियो हू थियो धूड़ में असांजे अहिड़े क़िस्म जा जेके माण्हू आहिनि त पोइ उन्हनि खे ख़बर कोन अचे भई नबीन खे अलाह ताला ॿुधाए थो जेका बि जेतिरी बि ॿुधाइणु चाहे उहो अलाह ताला जो ई इल्मु आहे उतां ई अचे थो पर मिल दुनि आहे इल्मु आहे उहो असांजे तरफ़ां हुनखे इल्मु मिले थो पर जेको ॾिन ॾिए जेतिरो ॾिए थो पोइ इहो कोन्हे तव्हां जेतिरो तव्हांजो इल्मु पिणु महदूदु आहे हुन कुते जी तव्हांखे ख़बर कोन्हे पोयां जी पछाड़ी तव्हांजी भरिजी पई आहे इहो तव्हांखे ख़बर कोन्हे तव्हांखे तव्हां पाण खे भेटो था पंहिंजे हर्ष उल्लास सां या पंहिंजे ॿियनि नबियनि सां त हज़राब नबीत न आहिनि नबियनि खे जेतिरो बि इल्मु ॾिए अला ताला उहो ॾेई सघे थो जेतिरो वणे ओतिरो ॾिए हीउ इल्मु थिए हाणे जॾहिं आख़िर में वरी पाण ॾिसंदासीं त हज़रत यूस अलाम कमीज़ पंहिंजी ॾींदो ऐं चवंदो त हीउ मुंहिंजे पीउ जे मुंहं ते लॻाइजो त उहो अखियुनि खां सॼो थी वेंदो हलियो हिनखे कीअं ख़बर पई सॼो थींदो कोन्ह थींदो अलाह ताला जॾहिं हुनखे ॿुधायो जॾहिं वहीस असां ॿुधायो हुनखे इल्मु हिन जो हुयो त हीअं जेको वरी हज़रत याक़ूब याखूब जॾहिं काफ़िलो निकिरे थो त उते ख़ुशबू अचे थी यूसुफ़ इस्लाम जी या छाला थी अचे इहो कहिड़ो आहे हिकु मतिलबु हीउ स्पिरिचुअल वर्ल्ड आहे जंहिंखां हीअ माण्हू जेके महरूम आहिनि हीअ जेके माण्हू इहे वाहाबी नमूना सलफ़ी नमूना हीअ जेके मोहतज़ली नमूना आहिनि इहे सभई जेके मतिलबु त सम्झनि था त असीं बसि छा चइबो आहे साइंस नमूनो आहे इल्मी असांजो वज़ी हीअ जेके असीं स्पिरिचुअल ॻाल्हियुनि खे नथा मञूं हीअ मौजनि खे नथा मञूं हीअ नथा करियूं हीअ नथा करियूं भई ठीकु आहे न मञो तव्हां पर हीअ क़ुर शरीफ़ में जॾहिं अलाह ताला चए थो या त क़ुर कूड़ो आहे या त ई कूड़ा आहियो कहिड़ो मतिलबु ॻाल्हि आहे त भई जॾहिं काफ़िलो अञा निकितो आहे मिस्र मञा ऐं ॿ सौ पंजाह माइल परे आहे मिस्र जेको किराने खां पंहिंजे हुनखां हेब्रोन हेब्रोन खां काहिरो जेको आहे सो ॿ सौ मूं हींअर ॾिठो हुन में पंहिंजे गूगल में ॿ सौ पंजाह यानी जेकॾहिं हवाई जहाज सिधो अचिजे त ॿ सौ पंजाह पर हाणे ज़ाहिर वकड़ रस्तनि कया आहिनि किथे नदी आहे किथे फलाणा आहे किथे जबल आहे किथे पहाड़ आहे त माण्हू अॻिते पोइ हिते हीअं थींदो त पोइ टे सौ माइल थी वञनि केतिरा माइल थी वञनि हलिया त हुन में पंधु लॻे थो हितां ई टे सौ मेलनि खां अढाई सौ मेलनि खां ख़ुश्बू जेका आहे त हीअं सिधी पहुची वई हली हज़रत याक़ूब आल जे हिन नख ते मतिलबु त हुनजे रूह ते या दिलि ते या जेकी बि जंहिं बि नमूने सां पोइ हज़रत यूसलाम याकूब आल चए थो ख़ुशबू यूसफ जी जेका असां ॾिसां थो पहुचे थी मूं हुते ऐं पायां थो त मतिलबु त छा ख़ुशबू अढाई सौ माइल परे वञी पहुचंदी यूसां वेठो आहे हिते माण्हू अञा रुॻो हुओ बशीर अचे मतिलबु सुठी ख़बर खणी अचणु वारो अञा पंध में आहे ॿ सौ अढाई सौ 250 परे जेको टे सौ ميل परे अञा आहे तॾहिं ख़ुश्बू पहुची थी वञे हज़रती याक़ूब वल इस्लाम ते या हज़रत यूबल इस्लाम वरी मतिलबु त इहे सभई ॻाल्हियूं जेके आहिनि हिकिड़ो हिकिड़ी स्पिरिचुअल वर्ल्ड आहे जंहिंखां माण्हू जेकॾहिं इनकार थो करे त पोइ कहिड़ी ॻाल्हि आहे इनकार करे वेठो भले जिन जी मर्ज़ी आहे ईअं वणे तीअं तूं कर पर हिकिड़ी दुनिया ॿी आयो आहे ईअं कोन ठुंगो हणी निमाज़ थो पढ़ी ईअं बसि अलाह ते अहसान करे छॾी अलाह मूंखे जन्नत में मोकिलींदो ई मोकिलींदो हिकिड़ा माण्हू आहिनि मिर्न सां उहे बसि असां जनत ई प थी वियासीं भेण जन्नत अलाह ताला खां ॿधाए तूं माफ़ी घुर तूं हीअ कर तूं कर इस्ट्र तूं ख़ुशू ख़ुशू तो में आहे कोन्ह को तूं निमाज़ ठक ठक कयो ईअं करियो पढ़ी थो वठ हीअं ठुंगो थो हाणे पंहिंजी कुकड़ जेको आहे उहो रसोल्ला साहिब चयो हाणे तूं बि बसि चवंदो आहे जनत में वेंदुसि ई वेंदुसि चए थो तंग जेका असांजे शाह साहिबु या ॿिया जेके सिंध जा जेके असांजा शाइर उहो चए त कथ ऐं कंब कथ ऐं कंब माना पंहिंजो जेको अथई अमल जेको अलाह ताला हुकुम कयो आहे उहो बि तूं कर पर पोइ कंब बि उहो कंब बि माना ॾिज अलाह सां त अलाए क़बूल कंदो अलाए न कंदो पोइ साफ़नि जो जेको कापायती सुर या ॿियो सुर जेको त भई अलाए मुंहिंजो क़बूलु कंदा या न कंदा फुल फली मफोड़ो मुंहिंजे ॻाल्हियुनि खे नई हीउ तुंहिंजो ख़राबु हीउ तुंहिंजो ख़राबु हीउ तुंहिंजो ख़राबु हीउ तुंहिंजो अहिड़ो आहे हीउ तुंहिंजो अहिड़ो आहे पंहिंजो पोइ जेके अलाह ताला जंहिंजी घुरे जंहिंजो क़बूल करे त पोइ उन्हनि खे बिना हुनजे असराफ़नि जेको आहे सो छा चई त पंहिंजो चई त मदी पाए मन में सनू मदी पाए मन में सन्हूं कथियो जन तंहिंजो असरा दुखो दाख़िल न कयो या चई त मोहबत पाए मन में ढंढा रोड़िया जन तन जो सराफ़न तोरो अघायो मतिलबु इहे क़िस्म जूं इहे जेके बैत आहिनि इन सुर में या ॿियनि सुरनि मंझि त इन में मालूम थिए त भई अलाह ताला क़बूल करे इहो माण्हू खे ॾिजणु ख़र्चु घुरिजे त अलाह मुंहिंजो क़बूलु थींदो न थींदो अलाह ताला खां हमेशह घुरे या अलाह तूं क़बूलु कजांइ या अलाह तूं क़बूल कजांइ इहे जेके असीं चऊं था कयूं था जेको फल आहे क़ुर पढ़ूं था जेको इबादत करियूं था रोज़ो रखूं था फलाणी ॻाल्हि ॾियूं था उहा क़बूल क़बूल जे करे न पवे ऐं बूथ ते असांखे वराए हाणे जीअं हदीज़ शरीफ़ में आहे त ऐं वरी हीअं वराए सराए जीअं कपिड़ो पुराणो थींदो आहे हीअं करे उहो वेड़े सिरे उथ ॿूथ ते हणूं तव्हांखे त हीअ तव्हांजी निवाज़ मूंखे क़बूल न आहे हीअ तव्हांजो रोज़ो मूंखे क़बूल न आहे हीअ तव्हांजो फलाणो अमल मूंखे क़बूल न आहे पर पोइ चौखा छा कबो हुते छो जो माण्हू बाए त बसि आऊं अहिड़ो मोत भरायां जो मुंहिंजो क़बूल थींदी ई थींदी पर उहा मोत भराई तुंहिंजी हिते डरी डरी जी हली बसि इहा ॻाल्हि इन क़िस्म सां फरमाईंदु कदा थी चुको आहे जेको पंहिंजो तव्हांजो अमर हो त जंहिंजे मुतलिक़ तव्हां मूंखां पुछा कई आहे हाणे <laughs> ची छूं करी हीअं करी जीअं हूअं करी चईं त मूं भोग कयो आहे छो कयो जेको वणी थो कर पर इहो तव्हांजो कदा थी चुको आहे तव्हांजो ईअं थींदो हाणे पोइ हुनखे घुराए पंहिंजो कुझु वक़्त में ऐं हुनखे फासी ॾेई छॾियऊं हुनखे वरी रिस्टोर कयूं पंहिंजी जॻहि ते पोइ हुजनि पर उन माण्हू खे जेको रिस्टोर थियो आहे उन सां हाणे हज़रत यूस इस्लाम पंहिंजे मुंहुं थो ॻाल्हाए या उन सां साम्हूं थो ॻाल्हाए त वञो त काल लिल लज़ी ज़न जंहिंजे मुतलिक़ सम्झाई थिए ज़न माना कंजेक्चर जंहिंजे मुतलिक़ हुउसि जंहिंजो ख़्यालु हुउसि त हीउ जेको आहे बचंदो उनखे पंहिंजे मुंहुं चयईं ब काल लज़ी नाज़िम जेको त हू निजात पाईंदो उनखे शायदि मिन हो मज़कुरनी उन्हनि ॿिन्ही मञा मिन होमा माना ॿिन्ही बि न जेको बचण वारो हुयो जंहिंजो ख़्यालु होसि त बचंदो उनखे चयई उज़नी इन द रब ज़िक्र कजांइ मुंहिंजो तुंहिंजे धणी वटि तुंहिंजे मालिक वटि रब तुंहिंजो रब इन माना में रब माना अलाह हिकिड़ी माना पर रब माना धणी जेको पाण सिंधी वञूं धणी धणी त अलाह धणी आहे पर धणी दगे जो या गॾ जो या ज़मीन जो धणी फलाणो आहे धणी इन माना में मालिक धणी जो मालिक लाइ शइ जो मालिक भई इन माना में ॿई हाणे हिते रब जेको आहे सो ॿिन्ही माना में इस्तेमालु थिए थो पर हिते यानी बादशाह जेको फिरोन आहे फिरोन त हुन कोन था अचनि यूस अलाम इब्राहिम अल जे ज़माने में हुनखे फिरोन कोन थो चइबो हुनखे बादशाह ते चइबो अचे पियो शैतानो ज़िक्रब ई पोइ भुलाए छॾियो शैतान हुनजे हुनखे त ज़िक्र करे पंहिंजे रब सां पंहिंजे धणी सां पंहिंजे मालिक बादशाह सां फल बिस फिस सिज ने बि आसिनी पोइ यूस अलाम रहियो फल फलभिसु लबिस माना रहियो फिस सिज ने कैलखाने में बिदु आसिनीना बि माना टिनि खां वठी नवनि ताईं ॾह बि कुन ऐं ॿ बि न टिनि खां केतिरा साल ख़बर न आहे ख़ुदा खे ख़बर आहे केतिरा साल पोइ हाणे सॼो के वरी मुफ़सर जेके तफ़सीर जा उहे चवनि था त हज़रत यूस अल सां जुदा थियो पंहिंजे वाद साहब खां ॿावीहनि सालनि खां खां ॿावीह साल हा पोइ के चवंदा चालीह साल के चवंदा असी साल हीअ हू पंहिंजा मुफ़सर बि जेके आहिनि से मुख़्तलिफ़ साल रखनि पर पोइ हू चवनि था उन जो जेको दलील आहे तोरात जे मुफ़सर जो तौरात में कोन्हे केतिरा साल पर मुफ़सर जेके चवनि था त हज़रत याक़ूब अलाम पंहिंजो भॼी वियो हलियो <laughs> पंहिंजे पीउ खां हज़रत इसाक इसाक़ल खां ऐं परे रहियो वञी उहो हारान पदाम आराम में रहियो पंहिंजे हींअर हारान ते बमबारी पई थिए अॼुकल्ह जीअं तुर्की ऐं सीरिया शाम जे बॉर्डर ते आहे त उते वञी रहियो पोइ हुते हज़रत लिया ऐं पंहिंजो राहिल सां शादी कयईं हुन जा ॿार थिया ई थिया उहो थिया उते हू वीह साल रहियो यक सत साल ऐं सत साल चोॾहं साल पंहिंजो हुननि जे करे झंडो पाड़ो लिखी लिखी ॾींदा इहे पहुचंदा विसंदी हुई झंडो पाड़ो माना हीअ तोखे छोकिरी ॾियूं था जे करे तूं सत साल रहंदे पर पोइ चोॾहं साल जेको हुते रहियो सो हज़रत राहील जे करे रहियो हुयो इहो चवंदा मुफ़सर राहिल हालांकि ॿिन्ही सां शादी कयईं हुअसि उहो चोॾहं साल उहे ऐं छह साल ॿिया बि उते रहियो जो पोइ वरी पंहिंजो हीअ पंहिंजा गॾु कयई वरी ॿार बि ॼणियई पई हीअ पई इहे सभई गॾु थी आया वरी हिन हलंदे हलंदे हलंदे हुतां जेको भॻो आहे त हिते पंहिंजो पहुतो आहे अची हज़रत इसाक़ वटि तेसि ताईं हुनखे ॿ साल ॿिया लॻी विया हलिया हिते ई हलंदे हलंदे छो जो हुन डोर बि आहिनि वरी हिते था रहनि वरी हुते था रहनि उते रहनि था हलंदा रहनि था त अहिड़े इन हिसाब सां हू चवंदा तौरात वारा त ॿावीह साल हज़रत इसाक खां परे रहियो इन करे खेसि वरी असां असांखे ॿावीह साल ॻिची में पिया जो हज़रत यूसफ अल इस्लाम हुनजे अखियुनि खां परे रहियो पोइ इहो मिड़ी हुन दलील था ॾियनि पोइ हाणे पा खे ख़बर आहे वधीक हिन ते हुजत कोन्ह कबी अहिड़ी ॻाल्हि चई न चइबो वला आलम पाण केतिरा साल परे रहियो स ख़बर ख़ुदा खे आहे पाण हिते केतिरा साल जेल में रहियो इहा बि ख़बर न आहे मतिलबु त के केतिरा साल ख़ुदा खे ख़बर ॿ टे साल पंज साल सत साल वहरह फनसाओ शै ज़िक्र रबी फलबिस फिस फलबिस फल बिस फिसज पोइ कुझु केतिरा साल टिनि खां वठी नवनि ताईं चइबो साल हुयो हाणे हिते के माण्हू चवनि था त मुफ़सर सभई असांजा बि मुफ़सर ऐं तौरात जा बि मुफ़सर चवनि था त अलाह ताला ॼण राज़ी न न थियो जो चयईं त तूं मूं तोखे खूह मां वथायो मूं तोखे हीअं कयो मूं तोखे हीअं कयो मूं तोखे हीअं कयो ऐं हाणे वरी मूंखे छॾे थो वरी सिफारिश कराई आहे पंहिंजे हुन बोरची खां हिन कयां पंहिंजे शाकी खां त तूं बादशाह खे चइजे चइजांइ बादशाह खां वधीक आऊं तोखे वेझो आहे न आख़िर इलाही मान हबलेल वरी ऐं तूं वरी ॿियनि खे सिफारिश थो करे पोइ पोइ पाण इहा ख़बर ख़ुदा खे आहे पर मतिलबु मुफ़सर तौरात जा बि ईअं था चवनि ऐं पंहिंजो क़ुर जा मुफ़सर जेके आहिनि से बि इहा ॻाल्हि कनि था बार बार त पोइ चवंदो अलाह ताला ख़ुशि न थियो आहे ख़ुशि न थियो जो त उहो सिफ़ारिश कराई आहे माण्हूअ खां पर हाणे सिफारिश इंसानु कराए थो पाण ख़ुदा खे ख़बर पोइ इहो अलाह ताला कावड़ियो हुक कोन कावड़ियो जीअं बि पर हिते ॿुधाई फल बिस फल फल जी माना हिते पोइ पोइ जी माना इहा बि थी सघे थी त इन करे बिकॉज़ ऑफ दिस या फल फल जी माना या कढनि था त बिकॉज़ ई आस समी एल्स अदर देन अलाह सुबानू ताला To bring him हिम फ्रॉम दिस prison आउट uh, panje qaid पर्सन bahar kadan क़ैद जा ॿाहिरि कढण जे लाइ ग़ैर ख़ुदा kare faji mana ite ya nikri sake thi fala bis सघे bid asnin kuj sal साल pan पाण sal साल ya khuda ki khabar uh, tin khano sal wa साल वकाल al malik बादशाह हुन बादशाह जेको आहे उहो ख़्वाब थो ॾिसे हाणे त केतिरा साल थी विया विच में हाणे निजात जो वक़्तु थो अचे बादशाह जेको आहे सो ख़्वाबु थो थिए ख्वाब जो ज़िक्र हाणे हिन आयत में आहे पंहिंजो ई आयत जेका आयत ॿाएतालीह आहे हुन आयत में कालल मलिक इनी अरा सभु बकरातिन समान मूं ॾिठियूं सत ॻऊं पंहिंजो छा थुलियूं समान समान माना जंहिंखे चर्बी चढ़ियल हुजे चङी तरह उहा सिम या कुल हुन सभु हुन इजाफ़ उन्हनि खे खाई वियूं सत जेके डुबरियूं हुयूं पंहिंजी पहिरीं ॾिठई सत निकितियूं नील जा पोइ सत निकितियूं वरी डुबरियूं जेके आहिनि से उहे नील मां पोइ सत उहे नील डुबरियूं जेके से वरी उन्हनि खे सभिनीनि खे खाई वियूं हा वयूं सभु वरी ॿियो ख़्वाबु ॾिसूं उन जी राति हुई उहे सभु सुबलातुनि खोदिरिन ऐं सत जेके आहिनि सावा सुमात सुंबल सुबल चइबो आहे हिनखे जेको कणिक जो थिए थो छा छा थो चइजे इहो संघ जेको आहे कणिक जो संघ जे माना में सुंबल पोइ हाणे सुंबल नालो बि रखंदा आहिनि असां वटि फारसी में ईरान में बि रखंदा हुआ आहे रखंदा आहिनि नालो छोकिरी जो पर असांजो दोस्त वीचारो हरज़मल साईं सोलंगी डॉक्टर साहिबु हुन पंहिंजी नियाणी जो नालो रखियो सुबला अलहमा हाणे अलाह साईं हुनखे ख़ुशि रखनि हुनजे फैमिली खे पाण गुज़ारियो आहे संस साहिबज़ादा आहिनि पंहिंजो हींअर सुधी विया आहे अहमदुल्ला पंहिंजे किथे दुबई में अलाए किथे कमु कनि था छा डॉक्टर वाक्टर इंजीनियर विंजीनियर अलाए छा थी विया आहे हिन लाइ पाण वञी छोकिरी बि हुई हुन सुंबला नालो ॿियूं बि हुयूं छोकिरियूं अलहमिल्ला हाणे या आयूं हल महिल हिते ॿुधाए थो या सुंबुलात सावा सुंबल सावा संग उखर या बिसाद ऐं सत ॿिया संघ जेके पंहिंजो खाधल मतिलबु त में कोन हुई साओ पाण या हुन में दाणो पाणी दाणो कोन हो हिन उहे हुआ ओखर या विसाद या इहो हल मलो अफ़तूनी फी रो या या हे मुंहिंजा उमराओ मुंहिंजी हिन ख्वाब जो तबीर ॿुधायो मूंखे अफ़तूनी माना फतवा ॾियो या ॿुधायो माना ॿुधायो फ़तवा जीअं अफ़तूनी हिन में चइबो आहे फी रो या या मुंहिंजे ख़्वाब जो इनकुन तुम इनकुन तुम रो या ताबरून जेकॾहिं तहबीर करे सघो था हिन ख्वाब जो त पोइ मूंखे हिन जे त ईअं दरबार खे घुराए हुनखे चई त मूंखे हिन ख्वाब जो तहबीर ॿुधायो हाणे हिन खां पोइ इनशा हिते वक़फ़ था करियूं वरी पोइ अॻिते हिनखे ॿीहर पढ़ंदासीं ऐं अदगा सो मूं जेको चवनि था सो हुन जी ॻाल्हि कंदासीं अलाह वआ वर हमना वर दुखना वआ फज़ना वाधा अला स्वातमस्तक़ीब स्वातीन अलामैर